Príjemný podvečer, vážení poslucháči, po krátkej prestávke opäť Martin Klieštinec, opäť relácia radiožurnál kritického myslenia, opäť zaujímavý host, dnes hostka Petra Bertová, vedúca občanského združenia bojujúceho proti elektrosmogu. Ja ťa vítam na linkách Slobodného vysielača Petra. Príjemný podvečer. Mm, zdravím všetkých. Pekný deň. Takže ako ste už mnohí pochopili, aj možno tí, ktorí ste čítali programovú štruktúru Slobodného vysielača aj viete. Dnes sa budeme baviť o elektrosmogu a s tým spojenými problémami. A, <clears throat> tak začnem úplne logicky, akože e, poznám už dlhodobo tvoj názor na toto, verejne sa k tomu vyjadruješ v rôznych alternatívnych médiách a pri rôznych akciách, A, vyzývaš na využívanie zdravého rozumu, pri používaní rôznych technických výmožeností a vrátane tých, ktoré generujú rôzne vplyvy e, elektrosmogu, e, že teda prečo treba používať zdravý rozum, respektíve nejakú tú racionalitu pri využívaní týchto vymožeností, aby si nám to nejak bližšie priblížila. Na úvod. Áno, áno. No tak to je dosť obšírna otázka. A možno by som začala nejak z kraja, že eh, naozaj eh, technológie sú tu preto, aby nám pomáhali, aby nám zefektívňovali náš eh, život a aby nám slúžili. Lenže často vidíme v súčasnej dobe, že pre, pre, <laughs> pre vezmu, pre, preberajú nad nami moc. A čiže sa stávame my ich otrokmi. A takisto ako kedysi dávno si ľudia vraveli, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, tak dnes toto platí pre technológie. A na to, aby sme sa nenechali vtiahnuť bez hlavo, bez rozumu do, týchto, do používania týchto technológií, tak na to je potrebné vzdelávať mládež, ale nielen mládež, proste ľudí, aby tomu nepodľahli, lebo niektorí odborníci to označujú aj digitálne, ako digitálna droga. Čiže veľmi ľahko sa tomu dá podľahnúť a uh, treba aj používať zdravý rozum, aj mladých ľudí trošku k tomu viesť, a, aby teda tomu nepodľahli. A prečo si myslíš, že je tomu tak ľahko podľahnúť? Lebo technológie sú robené na to, aby nám zjednodušovali život a človek je od prírody lenivý tvor, Takže odkedy vynašiel koleso, tak to koleso používa. Prečo by sa mal vrátiť k niečomu mm, pred, pred kolesom? Takisto tieto technológie zľahčujú život, ale tu musím na, jedna, hneď zároveň povedať, že to naše občianske združenie, my nie sme samozrejme proti tomu, aby, že poďme si stiažiť život a poďme nepoužívať technológie, my tvrdíme, že poďme ich používať e, nejak e, racionálnym spôsobom, nejak nie bez hlavo. A tieto technológie, oni sú vyrobené tak, že sa dajú používať aj bezpečne, zdravo, alebo o, e, trošku takým zdravším spôsobom. A presadzujeme káblové používanie. A dnešní mladí ľudia majú v hlave také, že som, mám tie skúsenosti, že pre nich Wi-Fi rovná sa internet. A ja keď nejakému mladému človeku poviem, že ja nepoužívam Wi-Fi, tak oni na mňa vyvalia oči, že a vy vôbec nie ste na internete? A ja, že som takmer celý deň, ako, lebo ja som ITčkárka, aj tým, že som predsednička občianského združenia, potrebujem komunikovať s ľuďmi, e, neustále pracujem na internete. Je to môj ten chlebíček. A čiže a oni potom nechápu, tí mladí ľudia, že tak ako ste na internete a prečo ste nám potom povedali, že nemáte Wi-Fi? No, lebo som, používam ethernetový kábel. Tak potom si to tak dajú tí ľudia dokopy a niečo sa naučia nové. <laughs> Pre nich je to nové. Um, možno ešte by som povedala, že uh, tieto technológie, uh, často sa aj hovorí, že nás sa stávame závislými, ale to sa týka skôr sociálnych sietí a podobne, že oni naozaj sú vyrábané s tým, tým spôsobom, aby nám poskytovali tie ďalšie, či už ďalšie videá alebo ďalšie články, také, ktoré nás zaujmú, ale toto nie je predmetom dnešnej diskusie, toto je zase na inú tému a tejto téme sa už venuje veľmi veľa ľudí v súčasnosti, veľa odborníkov, veľa školení tým závislostiam na sociálnych médiách tak e, nepotrebujem aj ja sa tomu venovať. Ja by som sa radšej venovala téme, ktorá nerezonuje dnes eh, v tom mediálnom priestore. Čiže eh, by som presunula pozornosť aj na spôsob používania tých technológií. Eh, čiže nie na obsah, čo na tom internete čítame, ale ako sa k tomu obsahu dostaneme, či, či použijeme kábel alebo bezdrôtové nejaké pripojenie. A no, tým, no, tým, že naše občianske združenie sa volá ehm, Elektrosmog a zdravie, tak si všímame zdravotnú stránku toho elektrosmogu alebo bezdrôtových pripojení ako to škodí nášmu zdraviu, ale taktiež si všímame aj to, ako to škodí životnému prostrediu, že je to e, väčšia spotreba energii, je to nákladovo e, viac e, náročnejšie, energeticky viac náročnejšie spojenie a taktiež aj bezpečnosť je nižšia oproti káblovému pripojeniu. Um, Áno, ty si nám naznačila, že možno, že nie vždy je tá filozofia odstrihnutia sa od kablu tá najlepšia, keď je to dnes veľmi moderný trend. No a ak nám teda môže toto bližšie vysvetliť, Aké sú vlastne tie zdroje toho elektrosmogu? Tak nám to zhrňa, aby, aby ľudia vedeli, že čomu sa najviac majú vyvarovať, respektíve čo vlastne sa dá tým, povedzme, káblom aj nahradiť. Dobrá otázka, aj správna, lebo dnes si ľudia neuvodomujú, že čo sa tým myslí pod tým slovom elektrosmog. Pretože keď napríklad im poviem, že nemám, dát, nemám Wi-Fi, tak oni hneď, že a ani dáta, a že, alebo keď im poviem, že uh, tu nefunguje, alebo ja to viem, že, že vy, um, vypneme si Wi-Fi, aby sme ne, nepoužívali internet, tak uh, nech, nie, že nechápu, ale povedia, že ale dáta môžem mať však, že tak dobre, tak nebudem mať Wi-Fi, ale budem na dátach. A keď im vysvetlím, že je to to isté, no, respektíve z pohľadu elektrosmogovej záťaže, že to je hm, taká istá expozícia, tak e, tiež sa niečo naučia. Takže môžeme si to shrnúť, že e, o to, o čom sa budeme dnes baviť, alebo čo naše občianske združenie rieši, sú e, umelé elektromagnetické polia, ale iba v tom neionizačnom spektre, čiže do 300 GHz, od 0 do 300 GHz. Pričom od 0 do 10 kHz sú to mm, tzv. nízke polia, alebo nízke, veľmi nízke e, elektromagnetické polia a od 10 kHz to nazývame radiofrekvenčné polia. A do tých radiofrekvenčných tam patria aj tie radary, mikrovlnky, aj e, Wi-Fi, aj mm, keď e, postupne ako išli tie generácie mobilných sietí, že 2G, potom pribudlo 3G, 3G sa teraz na Slovensku už vyplo, 4G, 5G, Európska únia už testuje aj 6G v Japonsku, či v Číne, ja neviem, kde vyvinuli už 7G e, protokol, tak len ešte stále v testovacej fáze. Uh, <clears throat> taktiež v tom radiofrekvenčnom spektre je aj Bluetooth, čo je na e, veľmi podobnej frekvencii ako Wi-Fi a tiež mikrovlnka a potom rôzne e, smart e, veci, IoT veci, Internet of Things, e, internet veci a všetky zariadenia, ktoré spolu nejakým spôsobom komunikujú aj na nejakých vlastných protokoloch alebo aj meradla spotreby v domácnostiach, čo majú ľudia na radiátoroch, vod, vodomery, smart vodomery, Uh, už sú aj smart chladničky, tie neviem, aké majú protokoly. Eh, takže, takže keď, protoné, keď, nám no? to, keď nám to vysvetlíš, tak nie len to, čo je internet a pre naša data, ale povedzme Bluetooth a tieto, tieto rôzne no, aplikácie. No, všetko prenaša eh, všetko no, je služné prenos dát. Nulia a jednotky áno. to prenaša. Myslím, nie, nie, nie internetové dáta, ale teda tieto, áno, jednotky. Čiže čokoľvek, čo je na Bluetooth, alebo navzájom len v rámci domácnosti komunikuje, čo, čo keď to môže byť aj bezdrôtový zvonček, hej? Tak aj to no, je áno, nebezpečné. Áno. Aj teraz bolo v správach tie odomykania na auta, čo sú, čo len stlačíte a vám to odomkne auto, tak proste ak sa to prenáša vzduchom, čiže ak, e, no vzduchom a priestorom, <laughs> ale pre lajka alebo pre obyčajného človeka proste, ak nie je medzi tým žiadny kábel, ale, ale ide to po priestore, hej, po duchu. Ono sa to prenáša aj vo váku, takže aby sme boli presní, hej, čiže bez prenos bez prostredníka, alebo ako to nazvať. Rozumiem. A teraz bez ako, no. ako e, ja teraz rozmýšľam v tomto, v tomto storočí e, digitálnych tele, technológií, kde si človek môže na Marse kúpiť pozemok a ja neviem čo všetko, okay, rozvoj umelej inteligencie, robotizácie, digitalizácie, keď toto hovoríš, to nie je ako keď e, tí ľudia, ktorí hovoria o občinách a, a svojeťach a samodržavách, hovoria proste niečo, čo, čo je pekné a možno v histórii to fungovalo, ale v súčasnosti by si preto vlastne populáciu nezískali, aby sa niekde ľudia zobrali na nejaký grúň s kovečkám, e, bez, bez, bez elektriky, bez, bez Wi-Fi, bez Bluetoothu, bez týchto technológií Ale... a začali žiť, žiť život starých Slovanov. Nie, nehraničí to až s týmto? Nie, Ako dá sa nie to vôbec? vôbec. Uh, spomenula som na začiatok, že vôbec sa nechceme vrátiť ani do jaskyň, ani proste do minulosti, ale chceme používať tie technológie zdravým rozumom proste rozmýšľať. Uh, napríklad um, takto, že technológie, mobilná technológia je od slova mobilný. Čiže vy, keď sa hýbete, keď idete, robíte kroky a kráčate po meste, tak ste mobilní, ste v pohybe, tak vtedy je logické, že použijete mobilnú technológiu a to je napríklad Wi-Fi alebo dáta, mobilné dáta. Ale keď e, stoj, sedíte v kancelárii 8 hodín za jedným stolom a 8 hodín nezdvihnete zadok zo stoličky, tak nie ste mobilní tak sedíte na jednom mieste a vtedy je logické, že použijete kábel, pretože kábel je primárny spôsob e, pripojenia sa na internet. A teda aj zdravší, aj e, menej energeticky náročný, šetrí naše životné prostredie, to je teraz také populárne, a aj bezpečnejší z hľadiska úniku dát. A ešte môžem tak poznamenať, že som si spravila taký jemný prehľad noriem, ktoré sa používajú na no, internetových noriem, e, ktoré, alebo protokolov, ktoré informatici stanovili na prenos údajov. Tak napríklad, keď komunikujú spolu e, smart metre alebo meradla spotreby. Oni potrebujú odoslať nejaké dáta do centrály, že koľko ste uh, nakúrili alebo minuli vody uh, v byte. Tak používa sa na to protokol MBAS, uh, je to norma N 13757. A ona má potom vždycky, že pomočka 1, pomočka 2, pomočka 3. To sú vždy rôzne vrstvy tak napríklad pomočka 2 je fyzická e, a linková vrstva. To je vrstva, ktorá stanovuje e, spôsob prenosu tých 0 a jednotiek po nejakom kábli e, k nejakej centrále alebo, alebo k notebooku, čo si prinesie od počtár notebook, pripojí ho k tomu zariadeniu, odčíta dáta z jeho logových záznamov a ide k ďalšiemu zariadeniu. Čiže uh, E, ako primárne sú tie protokoly definované pre káblové pripojenie. A na Wikipedii som si našla k tomu popis a píše sa tam aj, že, teraz prečítam vetu, rozhranie MBUS je určené na komunikáciu na dvoch vodičoch, vďaka čomu je nákladovo efektívne. Čiže tu len by som zdôraznila dve veci. Je to určené na komunikáciu na vodičoch, a vďaka tomu je nákladovo efektívne, čiže nemíňa zbytočne energiu. energiu. Ano. A existuje teda bezdrôtový variant, ktorý už je definovaný e, to isté číslom pomočka 4, Čiže e, čím väčšie číslo, tým oni sú postupne definované. Od 1, 2, 3, čiže 4 bola definovaná až po trojke. Čiže z toho vyplýva, že tá štyrka je ako keby E, alternatíva alebo variant k tomu primárnemu káblovému pripojeniu. A teda štyrka je ten rádiový variant. Aj sa to tak volá, rádiový variant. E, alebo bezdrôtový variant. Čiže e, to len podporu, alebo to som chcela tým poukázať to, že primárny spôsob pripojenia je vždy kábel a ten akýkoľvek bezdrôtový je len alternatíva alebo druhý možný v poradí, keď ten prvý nie je možný alebo efektívny. Ešte len uvediem rýchlo ďalší príklad, čo som našla. Existuje IO-link, to je e, input-output, e, pre priemyselný protokol, mm, nejaký káblový bod-bod, priemyselný protokol, číslo pre fajnšmekrov IEC 61131, pardon, pomočka 9, 61131 pomočka 9. Uh, a zase uh, tak deviatka už je zrejme ten uh, Hane to je výred, dobre, VIRB. A dvojka je pre digitálny vstup, keď sa priamo napojíte. Pomočka 2 je a neskôr bolo doplnené, zase čítam z internetu, neskôr bolo doplnené rozšírenie IO-Link Wireless. Áno, to sú také mo moc technické veci, ktoré možno nie každý posluchač... Uh, áno, chcela som tým len zdôrazniť to, že uh, to káblové pripojenie vždy by malo človeku prísť na um ako prvé a až keď sa mm. nedá, alebo teda keď sedí v kancelárii 8 hodín, tak káblom by sa mal pripojiť, že je to kvalitnejšie, lepšie, rýchlejšie. Ale keď teda začne chodiť, tak vtedy je logické, že sa pripojí na Wi-Fi alebo nejakým iným bezdrotovým spôsobom. Áno. Mhm, tak to, tento princíp, zásadný princíp v podstate sme pochopili. Ešte ja ťa, ja ťa poprosím o jednu vec, a to, to, mám, to mám skúsenosť naposledy zo včera, keď som bol u mobilného operátora, ktorý, ktorého používam. A sme si to všimli viacerí ľudia, aj odborníci, e, ktorých to irituje. E, a to možno, toto možno zaujme mnohých poslucháčov, lebo sa to týka vlastne všetkých nás, čo máme e, mobilné telefóny a používame ich. A jak vstúpajú tie G, jak ty si to spomínala, už 3G zaniklo, 4G už je 5G a už sa uvažuje o 7G dokonca, že čo to tie G vlastne znamenajú, <clears throat> respektíve a to mňa veľmi irituje a irituje to viacerých ľudí. E, v dobe, keď je takto drahá elektrická energia, e, tak tie vykrývače mobilných operátorov e, sú mimoriadne náročné na spotrebu elektrickej energie. No oni samozrejme chcú minimalizovať náklady spojené s tým, že tie, tie vykrývače tou elektrickou energiou napájajú, tak znižujú výkon tých vykrývačov častokrát večer si všimnete, že e, tí, tí, ktorí používate Wi-Fi cez telefóny, že, že sa vám niečo, čo sa za normálnych okolností na tom istom mieste dá bez problému načítať, tak je s tým problém. Alebo už aj za dňa na určitých miestach je to proste slabšie vykryté. Čiže ako, e, ako sa blížime do tej modernej doby, tak na základe šetrenia sa nám znekvalitňujú služby ale pritom lacnejšie služby nemáme. Hej? Stále tie ceny idú hore, ale oni chcú šetriť, tak znižujú výkon vykrývačov. No aký má potom zmysel robiť tieto ďalšie G, až, až jak si spomínala, že dokonca sa rysuje 7G, keď potom znižia výkon vykrývaču a ty máš e, horší signál a horšie vykrytie signálom ako pred rokom, pred dvoma. To keď sa ťa môžem spýtať, lebo toto je veľký problém mnohých ľudí. <clears throat> Áno, e, to máš pravdu a e, chcem mm, e, podotknúť, že na našej facebookovej stránke alebo skupine Odborne proti 5G máme nejaké články o tomto, čo si teraz spomínal, tak napríklad, keď si dáte do lupy vyhľadať slovo energetický, tak tam nájde post, ktorý ešte z roku 2022 Eh, som tam zdieľala, že 5G je energetický žrút. 5G ani zďaleka nie je riešením klimatických zmien. Naopak, digitálna ekologická stopa dosiahne svoj vrchol z 5G. Podľa priemyselných správ spotreba energie z bezdrotových zariadení a sieti porastie exponenciálne, čiže strmo nahor. Eh, spotreba po, energie. Teraz, keď ti do toho vstúpim, čím viac G, tým väčší, eh, väčší odber elektrické energie, čiže tá technológia, ktorá je založená na 5G, potom na 6G, na 7G a tak ďalej, stále bude viac elektrické energie žrať? Uh, áno, tu ešte je ďalšia veta, že spotreba energie bezdrôtových zariadení, čiže spolu aj váš mobil, aj tie antény, aj tie vysielače, do roku 2030 porastie o 160 a samotné 5G zvýši globálne emisie CO2 o približne 250 megatón. A to už či veríme na CO2, či neveríme na CO2. E, viem, že vy tam v strane riešite teda tu ten Green Deal, ale bez ohľadu na to, proste faktom je, no, že... Každý racionálny človek je proti Green Dealu. No však, ale teraz len hovorím, že to 5G má tú no, stopu, hej, e, jak sa to volá, emisnú stopu a majú veľmi veľkú. Áno, čiže, čiže, čiže v podstate to je niečo, že vodu kážu, víno pijú, hej, tí ľudia, ktorí nám tu kážu uh, o, no. o ekológii, o boji s, s uhlíkovou stopou, naopak presadzujú technológie, ktoré ju spôsobujú oveľa viac? Ty to, no, tu si povedal no. astronomickú cifru, 160%, to je ako niečo, že my si môžeme pozrušovať všetci tie trojvalcové fábie Euro 6, ktoré pomaly vydychujú čistejší vzduch, ak nasávajú, ale nemáme šancu zmeniť klímu, keď takéto technológie, ktoré takto hovoríš, že zvyšujú emisie, že o 160%, ak je to pravda, tak to je šialené potom. Je to také tiež aj pre mňa e, zaražajúce, že chcú riešiť moderné problémy práve týmito technológiami, ktoré podľa mňa ich práve že spôsobujú. Že je to podľa mňa taký začarovaný kruh, áno. A len e, ešte doplním, že mal si pravdu, že e, dielam tam článok to, s názvom Treba šetriť dvojbodka. Dvaja poprední operátori na noc vypínajú 4G sieť Takže naozaj sa to deje, aj tie výkony znižujú. Mám aj ja také, hovoria mi ľudia tiež takéto veci. A ešte si sa pýtal, že čo vlastne to 5G je. Tak pod pojmom 5G máme na mysli piatu generáciu štandardu mobilných telefónov a toho komunikačného protokolu. Čiže je to spôsob komunikácie, protokol. Nie je to konkrétna frekvencia, ako si mnohí myslia, že ide o nejakú o presné, konkrétne žiarenie. Nie, je to iba informaticky definovaný protokol, ale je pravda, že využíva teda to pásmo radiofrekvenčné toho elektromagnetického spektra, ale konkrétne pridelenia frekvencií sa v jednotlivých krajinách líšia. Čiže keď sa povie také kľúčové slovo 5G, tak máme tým na mysli všetko, čo s 5G súvisí. Čiže napríklad zariadenia, ktoré sú pripojené k 5G sieti. Čiže môžu to byť telefóny, ktoré umožňujú 5G, alebo nejaké antény, ktoré, na ktoré sa dá pripojiť pomocou 5G, aj satelity, keď umožňujú 5G pripojenie ale aj to samotné žiarenie vznikajúce počas komunikácie. Čiže aj tie frekvencie, ktoré sa používajú na to pripojenie, ale e, často aj spracovanie údajov prenášaných prostredníctvom tohto protokolu, čiže tá bezpečnosť za tým, e, ktorú to obnáša, že či sú tie protokoly bezpečné. E, čiže... Hm, hm, hm, A technológia... No ja by som, ja... Áno? Len e, takú technickú zase vec, že e, technológia 5G v podstate stavia na existujúcom systéme 4G a v prvej fáze rozširovania, to je FR1, prvá fáza, využíva e, v porovnaní so 4G len mierne rozšírený frekvenčný rozsah. Čiže keď niekto nám a protiargumentoval, však doteraz tu bolo 4G, to bolo to isté, tak áno, mal pravdu, že v prvej fáze sa to mm, používali tie isté frekvenčné rozsahy, ale hlavný rozdiel v porovnaní so 4G spočíva v použití nových typov antén, ktoré je možné cieľene zacieliť. Čiže mm, a tým umožniť efektívnejší prenos dát s vyšším výkonom, čiže mm, áno, to presnejšie zacielenie. A druhá fáza rozširovania, čiže FR2, bola ešte stále vo fáze plánovania, keď e, som sa tomu venovala, takže teraz neviem, že už asi ide teraz tá fáza 2 sa spúšťať a bude využívať výrazne vyššie frekvencie medzi 26 až niekde v niektorých krajinách 80 GHz. 26 GHz až 80 GHz. A Keďže sa však dosah pokrytia so zvyšujúcou frekvenciou znižuje, neviem, či vieš, že čím vyššia frekvencia, tak tým mm, krátšie dojde. Tak e, stožiare sa budú musieť, e, alebo tie antény, alebo tie e, cell pointy, alebo tie no, opakovače budú sa musieť inštalovať bližšie a bližšie k sebe. A niektorí varujú, že každých 200 metrov, neviem, takí tí pesimisti e, ešte, že každých 100 metrov, čiže neviem, ako to už majú v krajinách, kde to už majú. Čiže sú všelijaké pesimistické scenáre, že ako blízko sa to bude musieť inštalovať, aby to malo ten dosah, to pokrytie. Čiže to zmení v podstate aj ten kolorit krajiny nejak tak rušivo, ako možno mhm. napríklad tie uvažované veterné turbíny, ktoré sa chcú stavať, že to bude veľmi invazívne pôsobiť v prostredí ako veľká dominanta a veľmi to bude časté, hej, čiže prehustí to opticky aj, aj to územie. No, to je ďalší to aspekt si, toho možno. Hej, hej, ale to si nie som práve že istá, no, že to bude mať taký vizuálny dopad, pretože oni ich vedia teraz tie, tie BTSky, čiže tie antény, také bielo obdĺžnikové, dosť pekne zamaskovať. Napríklad na nejakej m, mm, takej budove, čo má takú svetlohnedú fasádu. E, je to tam tak na streche, ale tak pekne zamaskované, že keď sa nesústredíte na to, tak to ne, nevidno, lebo splýva to, aj to dali takou istou farbou. No. Čiže nie je biely obdĺžnik, ale taký svetlohnedý obdĺžnik. Je, je, je pravda, že že čím sme bližšie týchto vykrývačov, tým je to žiarenie intenzívnejšie a nebezpečnejšie, respektíve tí ľudia, čo bývajú povedzme v tom dome, kde na streche majú takýto vykrývač, tak sú úplne najviac žiarení a vystavení najväčšiemu nebezpečenstvu v tomto kontexte? Uh, no, to je za tým veľmi komplikovaná fyzika, lebo tie vysielače, oni žiaria dopredu. E, že oni robia taký e, lalok, ako keď baterkou si predstavte, že zasvietite baterkou dopredu. E, aj baterka je elektromagnetické žiarenie, len má iné frekvencie. Čiže úplne veľmi dobre si to môžete predstaviť, že zasvietite dopredu baterku. Ale, čiže keď svietite dopredu, tak v tom kúželi svetelnom, ten je pred vami. Ale pod vami na nohy si neuvidíte. A lenže my vieme, Čiže že... určitý sa... spádový tieň, hej, ako niečo efekt komínu. No, Hej. Ale zase je to také, že my vieme, že tie fotóny sa šíria všetkými smermi, že tam je teda nejaká uh, difúzia do boku, že keď ste napríklad za stromom, tak tam nie je že úplná tma, že vy napríklad si vidíte na prsty, lebo tam niektoré fotóny sa ohnú, odrazia od niečoho, čiže E, nie je tam úplná tma za stromom, hej. Takisto pod baterkou, keď napríklad sa veľmi sústredíte, tak si tú špičku nohy uvidíte. Čiže e, len tým chcem povedať, že nejaké, volá sa to oficiálne, že postranné laloky, takže e, niečo ide aj do dola, ale naozaj môžeme ako keby vyhlásiť, že pod lampou je tma, takže e, do dola z tej strechy to nejde. Lenže zase tu počas korony sme boli naučení na frázu, ako to bolo, že spoločná zodpovednosť a že buďme ohľaduplní a kvôli druhému teda myslíme na druhých. Takže aj teraz, vy si to povolíte na svojej streche, ale tí susedia oproti vám e, to najhoršie obídu. Čiže, ano, čiže tu, tu by som chcela tak apelovať na poslucháčov, že buďte ohľaduplní a že uh, vy síce budete pod tým vysielačom a nebude to priamo na vás žiariť tým najvä, tou najväčšou dávkou, ale myslíte na tých susedov oproti. A zistite si napríklad, že či náhodou pred mesiacom oni to neodmietli, pretože boli ohľadu plní a vedeli, že to škodí, lebo také sa ináč stáva, že uh, jedni to odmietnú, tak ten operátor ide hneď vedľa a, ty, a proste, alebo skúša dovtedy, kým to jeden z tých činžiakov na tom sídlisku nepovolí, hej? Zároveň to možné varovanie, že keď e, ste, ja neviem, 200 metrov od nejakej budovy výškovej, oprotejšej budove a vidíte, že na jej streche to namontovali, takže to možno vám, vašim blízkym, možno vašim deťom oproti ich, povedzme, detskej izbe nebude robiť úplne dobré no, vplývanie. No. Hm? Takže... No ale to, že to ide teda dopredu, jak som povedala, že ono to svieti dopredu, čiže na tých vrchných poschodiach to sú na tom najhoršie, tí na prízemí možno, že sú na tom trochu lepšie, podľa toho, ako je to presne nás naklonená tá antena, takže to by treba už iba zmerať. To už uh, treba iba prísť do terénu. Áno, e, ešte využijem túto príležitosť, týmto chcem pozdraviť mobilných operátorov, aby skúsili ušetriť e, na tých e, dojemných reklamách, kde používajú deti a zvieratka. A tam si vysanovali ten nárast cen elektrickej energie, ktorý cítime všetci a ktorý teraz bude asi e, ešte oveľa intenzívnejší, ako sa pozeráme na tú dobu hospodársky, ktorá sa blíži a nezdražovali to nám, pretože im síce náklady stúpajú a investujú do týchto, do týchto moderných viac sietí, ktoré sú oveľa, ako sme počuli, energeticky náročnejšie. Čiže keď teda do, do nich chcú investovať, tak nech do toho investujú z vlastného a nezaťažujú a nezdražujú nám služby, pretože my platíme stále rovnako ale oni nám znižujú výkon vysielačov, takže máme slabšie vykrytie. Prečo by sme my mali platiť viac za niečo, čo je horšia služba, ako to bolo v minulosti? Nech si to vysanujú napríklad na tých reklamách. Toto som e, odbočil, ale žiadalo sa mi to povedať, pretože to mhm. irituje veľa, veľa ľudí. Hm, no a my budeme pokračovať ďalej v tej téme. No ale... Ešte... Kubín, Áno? Ešte by som chcela teda, lebo keď už sme o tom rozprávali, tak uh, spomínala som, že tie 5G v tej fáze 2, že budú mať tých 26 až 80 GHz. Tak e, znie to tak nepredstaviteľne a doteraz sme na Slovensku boli kľudní, lebo tu sme používali to, čo sa uvoľnilo po zrušení 3G, alebo teda nejaké 4G e, frekvencie no používali sme teda tie nižšie, nejaké 700-800 MHz, potom nejaké 4 GHz, nejaké také rádovo frekvencie sa používali aj na to 5G. Ale teraz mám veľmi nepríjemnú správu pre poslucháčov, pretože sa pripravuje nový predpis. E, na stránke Slowlex bola zverejnená informácia, že sa pripravuje e, úprava, hm, novelizácia vyhlášky o elektronických komunikáciách a poštových služieb, ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra. No a ide o to, že e, z Európskej únie sa potrebuje transponovať e, tieto nové, nové veci, čiže ono to je v rámci celej Európskej únie a teraz e, viem, aj z Čech mám informáciu, že v Čechách tiež e, pripravujú aktualizáciu teda tých českých e, frekvenčných pásem. A chcem len teda upozorniť poslucháčov, že sa idú, tu, píš, tu píšu, že čítam tie dokumenty, že cieľom navrhovanej zmeny vyhlášky je E, implementovanie harmonizovaných podmienok na používanie frekvencií frekvenčného pásma 3800 MHz až 4200 MHz podľa teda tej nejakej európskeho rozhodnutia Európskej komisie pre pozemské bezdrotové širokopásmové systémy, potom ďalšie frekvenčné pásmo 24,25 GHz až 27,1 GHz e, pre siete 5. generácie a pre celoplošné siete 5. generácie a potom nejakých 27 eh, GHz a 28 GHz pre spoje bod-bod, ale to mňa veľmi nezaujíma, lebo bod-bod to je naozaj čiže, iba tak, čiže, ako les robí lúč, ako keby, zor... že to nemá dosah na tých veľa ľudí že keď to zhrnieme oveľa e, mhm. zvýšenie, oveľa intenzívnejšie zvýšenie tých frekvencií a čím väčšia frekvencia, tým je viac škodlivá pre ľudský organizmus. Dobre som to ehm, pochopil? myslíme si, že je škodlivejšia, ale mm, nemôžeme to povedať so 100% istotou, pretože pravdou je, že neboli robené nejaké veľké štúdie a to je presne problém, čo my stále kričíme, že nemôžete tu zavádzať niečo, čo my nevieme, čo spraví. Akože myslíme si, že to je škodlivejšie, ale oni nevedia dokázať, že nie je. Čiže oni netušia, ja som, že to je. Ja, ja, by som, ja by som dokonca po, povedal, že už ako ľudstvo o tomto má tušenie e, veľmi dávno, ako to škodí, pretože napríklad stavebný zákon myslí na to, že pod veľmi vysokým napätím a v jeho teda v určitej blízkosti sa nesmie stavať, pretože to veľmi vysoké napätie práve takéto frekvencie šíri, ktoré sú veľmi škodlivé pre človeka, dokonca môžu spôsobiť rakovinu a iné veci. Takže, a toto to, to, to je stavebný zákon, ktorý platí možno 40 alebo 50 rokov. Áno, presne. Toto to, to, to, to, a... je ukážkový príklad toho. Presne súhlasím a tiež naše občianske združenie sa snažíme zaviesť alebo rozšíriť tieto regulácie aj o ďalšie, lebo to, čo si ty podal, to sú frekvencia na tých 50 Hz, lebo v tých vysokých napätiach tam je, to sú elektrické a magnetické polia, ale tie nízkofrekvenčné, čiže 50 Hz. Ale my to chceme rozšíriť aj na ďalšie frekvencie a aj na kilohercové, megahercové, aj tie gigahercové. A také regulácie teda my nemáme. Ale je to keby pre mohla... verejného zdravotníctva. No, hm? však to... Ale keby som mohla ešte pred pesničkou stihnúť povedať jednu vec, aby si poslucháči mohli zatiaľ naťukať cez pesničku, lebo ako som spomínala ten Slolex, tak eh, naše občianske združenie, máme tam konto, že sme tam zaregistrovaní a pripomienkujeme takéto rôzne nové návrhy a zvykneme ich pripomienkovať pomocou hromadných pripomienok, ktoré môžu poslucháči podporovať. A keď bude, to je to klasická hromadná pripomienka, keď bude mať 500 podporovateľov, tak e, budú povinní ju s nami prerokovať. A e, čo som chcela povedať? Aha, čiže, um, ale nejdeme do, na to spôsobom, že by sme to riešili cez nejaké fyzický zber podpisov alebo mm, cez nejaké tie iné stránky, portály. Uh, jednak na to nemáme čas a na každý, takéto rôzne našľapné miny, oni každý mesiac pribudne nejaká, čo pripomienkujeme. Čiže vymyslela som to tak, že uh, keby sa nám posluchači uh, keď sa zaregistrujú na ten Slovex, tak keď si nájdú to naše občianske združenie, čo my sme tam zaregistrovaní tiež a sa k nám ako keby pridajú, tak ja uvidím ich e-mailovú adresu a potom im viem poslať vždy notifikáciu, že e, tuto, tento nový návrh, tu len stačí kliknúť a podporte našu hromadnú pripomienku. Čiže veľmi zhruba orientačne taký odhad, že raz za mesiac tam niečo zaujímavé príbudne a spripomienkujeme, tak budem rada, keď poslucháči, že nás bude viac a že nám to začnú podporovať. Tak, Takže na teraz to povedz, prosím ťa, kde si to môžu kliknúť, lebo je to veľmi dôležité pre zdravie Aha. ich a ich blízkych, ktoré vy vlastne E, jak si to povedala, veľmi zložito technicky kontrolujete a e, staráte sa o to, takže ľudia naozaj vypočujte si ten odkaz a skúste si tam kliknúť, keď budete mať voľný čas, pretože ide o naše zdravie. Uh, tak uh, na, na našej stránke www.elektrosmogazdravie.sk a tam, keď si dáte lomené, Slovlex, pomočka, pripomienkovanie tak by vás to malo hodiť na, takú, na taký článok, kde mám v štyroch, v piatich krokoch ten postup, ako na tom Slovlexe sa zaregistrovať a pridať sa tam k tomu nášmu občianskému združeniu. A, alebo to ešte aj nájdete pomocou takej lúpy a keď napíšete Slovlex, tak vám ukáže vlastne to už, čo sme my pripomienkovali. Čiže tam vždycky píšem, že Slovlex, e, rádiové zariadenia, Slovlex, e, národná infraštruktúra pre priestorové informácie, Slovlex, posudzovanie shody výrobku a tak ďalej. Čiže už tam máme pff, nie, veľa <laughs> pripomienok. Eh, ale keďže zatiaľ ešte nemáme dosť podporovateľov, tak eh, tých podporovateľov to máme zatiaľ len, ja neviem, 10, 15. Takže budem rada, keď postupne si vybudujeme takto sieť a že postupne sa rozrastieme. Takže vážení poslucháči, počuli ste tak ako v rámci toho covidu a postavenie sa voči tomu invazívnemu charakteru, ktorý mal na naše zdravie napríklad eh, prípade očkovania sme sa vedeli mobilizovať, teda to apelujem hlavne na poslucháčov, napríklad médiá ako je Slobodný vysielač, ktorí sú uvedomeli, tak aj v tomto sa mobilizujme, skúste si to nájsť, pretože naozaj ide o zdravie vás a vašich blízkych. Ehm, mne toto, čo, čo hovoríš, v podstate takou vetou by som to nazval paradox mobilných technológií v nemobilných situáciách, až <laughs> možno filozofickou, čo si povedala e, doteraz. Mm-hmm. Ako, čo si o tom myslíš? Ako, možno to tak v krátkosti zhodnúť. Tak e, spomínala som to už e, trošku na začiatku, že e, keď sedíme tak nie sme mobilní. A keď sa hýbeme, tak sme mobilní. A tieto Wi-Fi, Bluetooth a všetky tieto bezdrotové technológie sa označujú ako mobilné technológie. Čiže oni sú určené na pripojenie na internet počas nášho pohybu. A... Áno, čiže zjednodušenie v podstate tým, tým jednoduchá stratégia, keď nepotrebujete, vypínajte to. Hej. Tým, tým to môžeme zjednodušiť. Áno. Áno, e, my sa hm. budeme po pesničke venovať potom ďalším dôležitým témam, ako, a, a to, to zaujíma aj mňa najmä, že čo to ako vlastne negatívne vplýva na naše zdravie a, a prečo. Ale ešte predtým, e, ty máš, ty máš výber pesničky v rukách dnes. E, akú pesničku si si vybrala a prečo? Povedz, skús nám povedať bližšie. Eh, ja mám taký zlozvyk vždy vyberať nejakú pesničku, ktorá súvisí s vlnami alebo s niečím, čo sa týka nášho občianského združenia. Takže vybrala som pesničku veľmi krásnu, romantickú od Rosio Churado, eh, veľmi pekná speváčka, šikovná speváčka a volá sa Como una ola mm, po španielsky ako vlna. A trošku by som len zacitovala z tejto pesničky. Ako vlna tvoja láska vstúpila do môjho života. Stal som sa pre teba námorníkom. Ako vlna tvoja láska rástla. Stratil som kormidlo bez toho, aby som si to uvedomil. A potom, ako vlna, tvoja láska odišla. grabe tu de espuma blanca y rumor de caracolas como una ola. Y yo quedé rendida tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta como una ola. Tu amor creció. cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Sentí en mis labios tus labios de amapola como una ola. Y me escapé contigo para adentro sin escuchar las voces en el viento. A po tejto veľmi dobre vybratej emotívnej pesničke uh, budeme pokračovať ďalej vo vysielaní. Teraz vám dám kontakty do štúdia v prípade, že by ste sa Petri Vertovej predsedničky občanského združenia Elektrosmog chceli niečo opýtať. Čiže hm, poviem kontakt mailový studio zavinač slobodný KSK, alebo telefonicky na telefónne číslo 048 381 01 01 že kontakty sú rozdané, môžete reagovať, ak chcete. No ja sa spýtam Petra, teda ty si nám opísala vlastne tieto zariadenia a čo a ako ich používať, aby to bolo bezpečné. No a teraz nám povedz dôvod, že v čom je to vlastne nebezpečné, ako to môže ohroziť naše zdravie, e, v čom nám to, lebo nikto nevidí, E, nejaké nebezpečenstvo vizuálne, takže tie e, vlny sa šíria, my ich nevidíme, o to sú nebezpečnejšie, že bojujeme proti niečomu, čo nevidíme. Ako nám to môže škodiť teda? Mm, áno, dobre. Um, začala by som od konca. Uh, ako som spomínala, tak sú také tri piliere toho, čo kritizujeme na týchto bezdrôtových spojeniach, pripojeniach. Čiže prvým pilierom je tá zdravotná stránka, druhým pilierom je tá energetická stránka alebo životné prostredie vo všeobecnosti a tretím pilierom je tá hm, dátová stránka, že bezpečnosť dát. A chcela by som spomenúť teraz tú e, energetickú stránku alebo životné prostredie, lebo to povieme si rýchlo, aby sme to nezabudla a potom sa môžeme venovať tomu zdraviu. Uh, Uh, takže uh, jednou z takých vecí, že to bezrotové spojenie je pomalšie. Vyskúšajte si niekedy dať, tak e, to bol ten speedometer na mobile, čo máte také merač, test, testovač rýchlosti. Poznáš to? Áno, taký... speedmeter, hej, poznám, no, speedmeter, poznám to, tak. aj keď nie som taký odborník v tomto, ale už No tak našpom. nejaká aplikácia, že speedmeter a vyskúšala som si teda uh, testovacie a vyš, mne vyšlo nejakých 57 uh, e, čoho to bolo, megabitov za sekundu. Pomocou uh, jedného Wi-Fi tam, kde som bola. <clears throat> Potom som si pozrela oficiálne dáta z ope providerov, operátorov, čiže napríklad Štýrka, O2, Orange, Telekom, uh, na stránke nperv, nperv.com je taký nejaký odhad tých priemerí stiahovacích rých, tých rýchlostí. A bolo tam napríklad, pohybovalo sa to od 34 megabitov za sekundu až po 69 megabitov za sekundu. Čiže tak priemerne porovnateľne s tou rýchlosťou Wi-Fi. A potom som si pripojila mobil na kábel ethernetový a spustila som ten speedmeter znova. A skúsi typnúť, že aká rýchlosť mi vyšla. No predpokladám, pokiaľ máš nejaké dobré prípojenie, že, že to bolo lepšie, že to bolo rýchlejšie, však sa hovorí. Daj nejaké číslo, skús nejaké číslo. Mm, nebudem strieľať, ne, nevyznám sa v tomto, pretože vždy mi to robí nejaký kamarát, ktorý je aj tyčka, <laughs> takže eh, bolo by to asi mimo, mimo moju odbornosť. A... Jasne, no bolo to pekné vysoké číslo a to moje číslo bolo 921 megabitov mm -hmm. za sekundu. Čiže zopakujem Wi-Fi 57, kábel 921. U, tak to je ten nepomer. Mhm. Čiže to je vlastne e, aj, aj odkaz pre ľudí, že to kabové pripojenie je oveľa stabilnejšie, rýchlejšie. Čiže Presne. tí, ktorí, ktorí chcú kvalitnú komunikáciu bez rušenia, Alebo, tak v podstate... Keď pozerajú film, ale predstavte si, kopu ľudí si ľahne do postele, dá si tablet a ide pozerať dvojhodinový film. Tak to a robím aj ja, priznám sa. Ja ne, nepochopím mojim zdravým sedliackým rozumom, na, prečo to robia pomocou Wi-Fi. <laughs> že musia to mať určite im to, tak možno, že majú nejaké, že perfektné Wi-Fi, ale na čo, nechápem na čo, keď môžu to mať úplne s prehľadom cez kábel, lebo leží dve hodiny na tej posteli, nehybe sa. Takže zase sme pri tých paradoxoch. A ešte teda spomeniem e, druhú vec, um, zase ešte čo sa týka životného prostredia, sme spomínali tú e, CO2 stopu, tak e, tiež len poviem, že <clears throat> e, som si spravila takú jednoduchú tabuľku a teda predpokladajme nejaký e, produkciu, keď máte watt hodiny, čiže na ener takto 0,4 gramu CO2 na watt hodinu. To som si nejak vygooglila, že to je nejaký celosvetový priemer alebo proste môžeme rátať s takýmto číslom, že 0,4 gramu CO2 na 1 Wh. No a keď takto rátame, tak e, mobilné dáta, keď používate mobilné dáta v mobile, tak čo všetko to obnáša, že vy si nie, nejaký súbor alebo nejaký obrázok stiahnete cez mobilné dáta, tak obnáša to to, že niekde na streche musí byť tá 5G ante, vysielač, oficiálne sa to volá 5G Base Station. Uh, a potom vy vo svojom mobile musíte mať zapnuté mobilné dáta. Uh, čiže keď spravíme nejaký priemer, že tá uh, na streche tá bts obslúži, dajme tomu, tisíc používateľov, má, dajme tomu, nejakých 3000 W, tak na jedného usera koľko vyjde a keď váš mobil spraví nejaké 2-3 W, tak proste si to nejako sčítame, spriemerujeme, tak mne vyšlo, že je to 1,4 až 3,6 gramu CO2 na hodinu. Áno. uh, ono, ono to CO2 je v podstate hlúposť, pretože to nie je v podstate škodlivé, keď to ale tí analizujú, teraz, ale, eh, a, ja ale, to ale keď... teraz. A keď, no, no, no z druhej strany, keď Európa E, obetuje také peniaze z rozpočtu proti boju e, vo, voči kolombovej žene CO2, čo je vlastne nezmysel, tak keď teda toľko chceme obetovať zo, svojho, zo svojich sociálnych istôt, zo systému peňazí, ktoré nám obzvlášť v tejto ťažkej dobe chýbajú, proti niečomu, s čím potom takto hazardujeme, tak je to mm. hlúposť. Možno je to na zamyslenie aj tiež pre poslucháčov. Ten, ten, ten, toto to je ďalšie šialenosť Green Dealu v podstate a tej, tej progresivistickej politiky e, pochádzajúcej z Bruselu. E, takže zaujímavá informácia to je. E, dobre, no. len ešte dám do pomeru, že mhm. keď použijete kábel, tak ešte raz, keď použijete mobilné dáta, tak to je 1,4 až 3,6 gramu a keď pôjdete kábel, tak je to 0,012 až 0,024 gramu CO2 na hodinu. Čiže zase dosť veľký rozdiel. E, ja len, že... a, a, a ešte dôležitá myšlienka je možno tá, to sme už spomínali, že, že tým, že to teda je, sa to dá vypočítať, že to je oveľa e, väčšia, väčší vplyv to má na emisie CO2, tak emisie CO2 sú vytvorené nejakou nejakou energetikou, niečím, e, čo, čo robí nejakú prácu, čiže to míňa elektrickú energiu alebo ano. nejakú energiu. Mhm. Čiže v tejto ano. dobe, kedy, kedy máme všetci hlboko do vrecka, aj veľké firmy, ktoré možno majú pozapínaných tých počítačov non-stop kopecky, kde aj možno tí ľudia nie sú už v robote, ale majú to zapnuté, ani to nevypínajú, tak možno takto do, dostanú návod, ako sa dajú ušetriť možno obrovské, obrovské finančné zdroje na, e, z hľadiska celoročného na e, spotrebe elektrické energie, čo je možno oveľa zaujímavejšie pre našich poslucháčov ako možno množstvo CO2 v ovzduši. Čiže keď sa to ano, bude vypínať, ano. alebo to pôjde cez kabel, tak fyzicky veľmi veľa peňazí ušetríme. To je možno veľmi dôležité posolstvo. No, dobre hovoríš a ide o to, že Mnoho ľudí neverí na tie zdravotné účinky, čiže na nich nemá zmysel ich presviečať, že im to škodí ich zdraviu, ale na tento argument uh, mnoho ľudí reaguje. <laughs> že uh, ja, ja poviem, poviem týmto ľuďom, čo na to neveria, možno takú veľmi nepríjemnú vec, ktorú som počul od odca, keď boli na vojne e, za minulého systému, tak radar, ktorý je ešte oveľa silnejší eh, v tom vyžarovaní, ten už, tam už je to vidno, jak je nebezpečný, eh, tak tí vojaci na nejakej službe si urobili srandu a priviazali nejakého vojaka o radar, ale ten radar začal vysielať a ono ho to uškvarilo. Zomrel ten vojak okamžite na mieste. Tam je to rádovo oveľa, oveľa väčšie, to, čo vyžaruje ten radar silnejšie, ale tam je to vidno fyzicky, ako to dokáže človeka až zabiť, až uškvariť. Uh, takže, no, s tým môžem... súhlasím, len ide o to, že tam sú tie výkony veľké a všetci vieme, že nemáme dávať hlavu do mikrovlnky. Len uh, tam sú potom tie iné argumenty, že keď to je slabšie, tak uh, si mnoho ľudí myslí, že už to je príliš slabé na to, aby to mohlo škodiť. To si hovoria aj narkomani v prípade drog, keď si dávajú menšie dávky, tak však mi to nebude škodiť, hej? Áno, tak tú zlatú dávku, tú smrteľnú si malo ktorý narkoman chce dať. Ale potom, ako to um, dopadne, keď to dlhodobo človek užíva. No a ja by som ešte takto, chcela by som tak trošku objektívne, aby sme neboli príliš iba jednostranní, tak uh, povedať, že súhlasím, že sú vedci na oboch stranách. Čiže sú vedci, ktorí tvrdia, že to neškodí a potom sú vedci, ktorí tvrdia, že to škodí. Ob, ob, eh, na Môžem, eh, vedci... Teraz mám signál z režie, že máme telefon, tak ťa chcem prerušiť. No, dobre, <laughs> Skoro dobre. som si to všimol, tak ak poslucháč vydržal, vítajte, ste na linke. Môžem, eh, dobrý večer. Posluchač Jozef, ja mám jednu otázku a potom jednu poznámku. Pani Bertová, chcem sa vás opýtať, určite ste si všimla, alebo všetci si všimli, že sa tam pomenili relácie, postracovali časy. Budete robiť nejaké ešte ďalšie prednášky, myslím, s pánom eh, Balajom, tak ako ste to robili u pána Hazuchu na nejakej inej platforme, že, že bude dostatok času, povedzme dve hodiny a budete sa obidvaja venovať tým témam, ktorí ste sa venovali. A zapamätajte si otázku a verejná výzva pre všetkých. Ja som dal takú výzvu môjmu známemu, dobrému priateľovi z firmy Bosch, aby to dali do vývoja, že ak by niekto vymyslel prístroj pre politikov, ktorý by generoval elektrickú energiu, tak e, povedzme na Slovensku nech to oznámi pani Bertovej a nech to dajú potom na ich webovú stránku alebo potom len to nech zverejňa verejne a jednoducho taký prístroj môže byť potom vyrobený. Pretože určité firmy v Rusku, ktorú nenávidia, ale hlavne v tej milovanej Číne, ktoré, odke, odkedy, eh, z ktorej kupujeme všetky výrobky, tak eh, už majú princíp eh, počítania ľudskej energie, práce a proste človeka ako stroja. A ako pani Bertová veľmi pekne povedala, že na jeden, ako si to povedal, na jeden watt, koľko sa vyprodukuje CO, tak oni už presne počítajú, koľko jeden človek vyprodukuje energie aj e, odpadu. Takže budem eh, vás sledovať na vašej webovej strane, pani Bertová, a skúste odpovedať, či budete robiť na nejaké iné webináre, na nejaké inej platforme online. Ďakujem pekne, držte sa. Počutia. Hm, poviem? Môžem? Nech sa páči. Áno, áno. Ja, no, tak, hm, prvá otázka bola, že či budeme mať reakciu. No my by sme radi, tak uvidíme, že či sa niekde podarí, alebo kde dostaneme ponuku. Proste čakáme na ponuky, alebo čakáme na možnosti. A radi by sme a tešíme sa a sme radi, že to poslucháčov zaujímalo. Uh, druhá časť, uh, energia, spomínal nejakú kalkulovanie energie z človeka. Ja len mám takú skúsenosť, že keď som bola malička, tak môj starý otec mal také hodinky, ktoré nepotrebovali baterku, že on ako s tou rukou hýbal, tak tam bol nejaký ale mechanický spôsob. To som mal ja, áno, princíp. No, tak len mi to tak vždycky pripomína, že proste sám si dobíjal svoje hodinky, tak teraz, ale teraz sa robia nejaké sofistikovanejšie spôsoby. Viem, že teraz bol nejaký produkt a tiež nejaké hodinky, ktoré sa sami nejak z toho človeka čerpali energiu, ale netuším na akom princípe. Len áno, je to lacný zdroj energie, no, tak si môžeme to shrnúť ja by som skôr ako povedal, že takéto počítanie už je nebezpečné a otázka je aj tá humaná, že kam sme schopní zajsť a e, potom už to začína byť, že v podstate tak zružme ľudstvo a zapneme iba umelú inteligenciu. E, človek potrebuje jesť, človek potrebuje sociálne istoty, človek potrebuje sociálnu legislatívu, človek má potrebu, človek produkuje emisie Hej, začali sme country dobytok, pretože proste krauské prdy sú vraj škodlivé pre atmosféru, ako takýmto spôsobom sa dostaneme k 15-minútovým mestám a k takej legislatíve, ktorá bude človeka tak zväzovať, lebo čokoľvek robí bude zlé a škodlivé, že toto sú dosť nebezpečné úvahy, si myslím. Mm, len taká moja poznámka. Mm -hmm. No ale však pokračujeme tým, tým zdravotným ano. vplyvom, ktorý si no, začala. No ja dokončím, áno, že na oboch stranách e, sú vedci a obidve tie strany, tí vedci majú tituly, majú dlhoročné skúsenosti, majú týmy, laboratória, všetko možné, takže pre takého maličkého človečika, že my nemôžeme vedieť ich rozsúdiť, keď sa tie kapacity hádajú, tak ako my sa môžeme podľa čoho pridať na jednu stranu alebo na druhú stranu? A povedala by som možno, že takéto rozlúsknutie, že uh, zase použijeme zdravý rozum a pozrieme sa na to z pohľadu uh, opačného, že čo by sme mohli stratiť. A teda, predstavme si, že veríme, tomu, čo, uh, veríme tým vecom, ktorí tvrdia, že to neškodí. Takže ale že veríme nesprávne, že čo by sme mohli stratiť v prípade, že sme sa nesprávne rozhodli. Hej? Čiže e, veríme, že to neškodí, ale v skutočnosti to škodí. Takže my v pohode budeme používať Wi-Fi hore, dole, e, všade a v skutočnosti to škodí, takže si veľmi ublížime. Prepač, tu mi obrovsky mm, vyskočila taká paralela z covidu, kde všetci odborníci a zrazu boli všetci odborníci hovorili, ako je vakcína zodpovednosť, ako ľudia za, ohrozujú svojich blízkych seniorov a ďalších tým, že sa nedajú očkovať, že ich môžu zabiť doslova. No teraz sa ukazuje po celom svete, že naopak veľmi zdravotne škodlivé, respektíve až mnohých ľudí zabíjajú, sú tie vakcíny, čiže možno tu, tu treba tiež e, zvýšiť pozornosť a byť opatrný, čo konzumujeme z toho verejného priestoru, tak ako na to momentálne ty upozorňuješ. No a teraz si predstavte, že uveríte tým vedcom, ktorí tvrdia, že to škodí a v skutočnosti, že by to neškodilo vôbec. Tak ale vy nič nestratíte, proste nič sa vážne nestane, len trošku možno, že nejaké vaše pohodlie, že nebudete to mať, keď pozerať film po ulici, keď kráčate na Wi-Fi, hej. <laughs> Ale proste len, prídete možno len o nejaké pohodlie. Ale v princípe nestratíte veľa. Takže čo je efektívnejšie? Ktorému vedcovi je efektívnejšie veriť, keď fakt si len môžeme hodiť korunu, že komu uveríme. No ale my si nemusíme hádzať korunu, pretože ja vás teraz môžem povedať nejaké informácie, ktoré vás dúfam priklonia na tú stranu, že by to aj mohlo škodiť. No a tie argumenty sa často točia okolo toho, že, že sú to tepelné alebo netepelné účinky a teda, že tá mikrovlnka vnútri škodí preto, lebo zohrieva, teda keby nás zohriala, tak sa uvaríme jak pukance. A ide o to, že ono to v skutočnosti má aj netepelné účinky. Čiže keď má to tie nižšie výkony, že to nezohrieva, ale iba ste v tom žiarení, tak eh, že sa stíhate ochladzovať alebo takto, ale aj vtedy vám to škodí na tej bunkovej úrovni. A možno teda odkážem poslucháčov zase na našu stránku elektrosmog eh, a zdravie.sk a tam si nájdete tabuľku expozícií, čiže buď dajte do tej lupy, do vyhľadávania, že tabuľka stačí dať slovo tabuľka, alebo aj dole v fúteri, čiže úplne na spodku stránky v takom modrom máme, že rýchly prístup a tam je druhý odkaz, že tabuľka expozícií. Čiže nadpis článku je tabuľka expozícií a tam máme takú prehľadnú tabuľku a postupne sa tam e, zvyšujú tie úrovne e, tých mikrovatov na meter štvorcový Ehm, <clears throat> to je hustota vyžiareného výkonu po, po tom odbornom slove, ale môžeme to použiť tak, akože sila alebo intenzita toho elektromagnetického poľa. A máme tam od veľmi maličkých hodnot, čiže 0,001 a to zistili vedci, že to vplýva na baktérie E. coli, čiže nejaké zmeny boli v tých baktériách. Potom, keď ešte trošku zvýšili, tak boli nejaké, badali zmeny v EEG. To sú tie, čo mozog, to je tuším, nie? EEG. No, no, nervová sústava, elektroencefalograf, meria, tak, činnosť EEG, nervovej vlastne súpravy, ktorá funguje na prenose mikroprúdov v tele nervovou sústavou a dáva povely no, rôznym svalom tak a tak ďalej keď robili ten istý e, sken toho EEG a potom ten istý, ale bolo to v, rámci, v tom elektrosmogu, v tom poli, v tom elektromagnetickom poli, tak bolo badať, že tam boli nejaké zmeny. Nevieme, že či boli dobré, či zlé, ale boli zmeny, čiže nejaký vplyv to má. E, potom nejaký, že bunky droždia, že vplyv na rast buniek droždia, čiže nejakým spôsobom sa inak rozmnožovali tie bunky potom nejaké, na stromy to má vplyv, že má užšie letokruhy, pomalš, mm, no pomalšie, e, ušie letokruhy majú stromy. Uh, nejaký zvýšený melatonín u kráv. No a tu pri tom melatoníne napríklad sa pozastavím, to je pri uh, hustote výkonu 1000 mikrovátov na metr štvorcový. To je už ináč na, pre moju osob, osobnú skúsenosť už uh, veľká expozícia ale ten melatonín spomeniem preto, lebo uh, už aj deti vedia, že melatonín je hormón, ktorý teda je súvisí so spánkom. Spánkový hormón, áno. Tak. Preto tí, ktorí majú problém so spánkom, si kupujú vyživový doplnok, to sú melatoninové tablety, po ktorých užití človek veľmi rýchlo a do, dosť e, husto zaspí. Takže jasné. No a dnes sa tak šíri už tým priestorom mediálnym, že modré svetlo večer e, blok, blokuje tvorbu melatoninu, Tuším, zase stále sa mi to milí. A, <clears throat> a čiže hodinu pred spaním nemáte pozerať do obrazovky alebo máte používať tie také okuliare, čo pohľcujú, blokujú modré svetlo a že potom vidíte tak na žlto všetko okolo seba alebo že mobil alebo hm, pod obrazovku notebooku alebo počítača, že e, tam sa dá nastaviť nočný režim. Čiže vy si niekde v nastaveniach kliknete. E, Dokonca tam... teraz sú už displeje, firma TLC robí displeje, ktoré imitujú ako fa farbu papiera. Že sú také zažotlé, prirodzene. že, že no, ale tam meranie mal... odborníkov vyšlo, že to oveľa, viac, no, oveľa menej ruší oči, alebo ich to ťahá. Presne toto tieto vplyvy. Mm -hmm. Ale aj cez deň, že nemá... nielen večer. Aj cez deň, on je to len mm -hmm. ten, ten displej má prirodzenejšiu farbu, farbu papiera. No, dobre. Nie je to na základe takých tých jasov. Je to vlastne druhý najväčší výrobca obrazovek, to je firma TLC, robí aj tablety a tak ďalej. Ja mám sám od nich ten tablet, to nie je reklama, len naozaj má iné otiene a mm -hmm. keď e, povedzme pozerám cez neho, nejaký, nejaké dva filmy po sebe alebo cez, cez inú obrazovku, tak cítim, že mi to menej ťahá oči. Ten, volá sa to, tušíme, že paper, neviem čo, ako tá, ten, ten režim a tá obrazovka. Mm. Takže začínajú si to uvedomovať už aj firmy a odborníci, že idú touto cestou vývoja. No, tak super. to sa vlastne dá potvrdiť, čo hovoríš. No, ale to sa týka toho modrého svetla. A to, tá časť toho modrého svetla je vo viditeľnom spektre a tí ľudia, aj keď vedia, že modré svetlo škodí a má vplyv na tvorbu melatonínu, tak už neveria tomu, že aj keď sú trošku nižšie frekvencie v rámci teda toho radiofrekvenčného spektra, že aj to by mohlo mať vplyv na tvorbu melatonínu. Ale práve táto štúdia tvrdí, ale čo aj skúsenosti našich členov tvrdia, že celé to spektrum má vplyv na tvorbu melatoninu a to modré svetlo je len taká o, očividná čerešnička, hej, že to už vidia všetci, že to má vplyv na tvorbu melatonínu, ale teda aj to od pod 300 GHz má vplyv na tvorbu melatonínu. To hlavne, to vlnenie vplýva na mozog, hej, ten, ten, ten, tá frekvencia, takže ono to v podstate ruší spánok, nie len... To je, to je, druhá, to je iný spôsob, áno, to je druhý spôsob, to je, že to priamo interferuje s alfa a beta vlnami spánkovými. Ale ja, je... ja len ťa chcem upozorniť, že máme posledných 15 minút, že ak chceš témy prebrať, musíš ich asi zostručniť. Takže Dobre, donorme, že sú dva spôsoby. Ten melatonín to je na bunkovej úrovni, hormonálnej, hej. Uh, takže to je iný spôsob ovplyvňovania spánku, dobré. Uh, potom um, sterilita u myši pri 1680 mikrovatov na metr štvorcový. A tu by som len podotkla, že to, že to spôsobuje neplodnosť, je to už také viac menej mm, dosť akceptované aj v tých vedeckých kruhoch, že to už sa až tak nepopiera. Eh, počul si niečo o tej neplodnosti? Áno, počul, však tam sa dokonca hovorí, že nie je dobré nosiť telefón povačku, káti blízko u mužov, ako No, že, že toto je stará vec, to nie je len u telefónov, u, u ľudí, ktorí sa vystavujú intenzívne nejakému žiareniu, alebo u ľudí, ktorí robia v elektrárenskom priemysle a sú pri veľmi vysokom napätí, tak tam to proste má vplyv na na no a teda frekvencie. Eh, aj, aj tie frekvencie, ale potom aj tie Wi-Fi frekvencie, Bluetooth frekvencie a, a teraz aj eh, čo idú robiť teda tých 26 GHz, čo chcú teraz zaviesť po tej novele zákona. Takže Boh vie, čo, čím všetkými tu budeme ožarovaní. A ešte možno zaujímavé je podotknúť, áno, ty hovoríš o ľuďoch, ale teraz si zoberte, že koľko zvierat je tomuto vystavené. My tu mm. robíme až radikálne zákony, že do niektorých zón už pomaly ani ochranárskych ľudia nemôžu vstúpiť pešo, turisti. No ale si možno neuvedomujú, že blízko týchto zón sú takéto vysoké frekvencie, ktoré takisto e, vplývajú negatívne na organizmus zvierat. Či už je to domáce, hospodárske, alebo divo žijúce. To len do toho súvam. Presne tak. A chcela by som upozorniť na európsku štúdiu STOA, STOA, ktorú máme tiež na našej stránke, čiže keď si poslucháči dajú lupu na našej stránke zdravie a dajú tam STOA, <clears throat> alebo ešte aj vplyv 5G na zdravie, tak e, vidím celý článok o tom, že Európska únia, alebo teda on, STOA je oficiálny orgán Európskeho parlamentu. Ono to je skrátka e, že Science and Technology Options Assessment. To je akože posudzovanie technológií, čiže oni majú za úlohu posudzovať nové technológie a ich rôzne vplyvy, či už na zdravie, alebo aj na iné aspekty. No a vydali 200-stranovú meta, meta štúdiu. A táto štúdia je veľmi taká obsiahla alebo hlboká, alebo jak to by som mohla povedať, a dôležitá pre nás, ale nejako ju ignorujú, že proste v Európskej únii tam máte viacero ako keby takých výborov alebo viacero častí, viacero orgánov. Preruším ťa, lebo ešte máme telefón 2, ak teda poslucháč je na Dobre. Tak, o... Áno, e, to som ešte ja, ja som zabudol som veľmi dôležitú vec. E, samotný Apple, veľmi ak si kúpite od nich sluchatka do uši, e, niekde to volajú Airpody alebo neviem ako, a si pozriete v návode pre od Apple, má tam uvedený patent a v škodlivosti uvedené presne to, čo hovoríte, že vo vnútri o sluchadlách sú nejaké elektrody, ktoré pro zasunutie do uši hej, majú pripojenie na mozgové vlny tie EEG. A keď to poviem niektorým ľuďom, tak sa zo mňa vysmejú. Tak sa smejte všetci, čo si vypalujete mozgy. Do počutia. Do počutia. No tak to neviem, to si budem no. musieť prečítať návod, že čo tam presne píšu. <clears throat> No je tam Bluetooth, dosť, dosť silný Bluetooth príjimač, takže keď no, to človek má po skorom ale... mozdu, tak to asi není úplne ideálne. Ale že či tam píšu nejaké tie dopady. No ja len poviem, že záver tej metaštúdie rýchlo shrniem, že uh, to je oficiálne v rámci Európskej únie, takže to nie je niečo, čo teraz, že si vymýšľam niečo. Takže poviem, uh, Eh, táto štúdia zistila na základe 2834 štúdií na ľuďoch a 5052 štúdií na potkanoch zistili, že existuje dostatok dôkazov o negatívnych účinkoch na plodnosť mužov. Uh mhm. -huh. A existujú obmedzené dôkazy o negatívnych účinkoch na plodnosť žien. Čiže nejako to vplýva aj na plodnosť žien, ale je tam menej dôkazov, a na tú plodnosť mužov je dostatok dôkazov. Čiže to je ako keby už potvrdené, že na plodnosť mužov to vplýva. Áno, tam je, toto je stará informácia známa už dlho, že to vlastne zabíja alebo znižuje účinok spermí, hej? No, len, tí mladí si to neuvedomujú, položí si e, notebook, e, ľahne si do postele, položí si notebook do lona a pozera dvojhodinový film cez Wi-Fi. Áno, No, že tu je možno zaujímavé, tak mne to tak spontánne napadlo, že možno VHO by mohlo v tomto, keď už teda chce, tak pomáhať ľuďom a keď už tá inštitúcia je, tak zakročiť. Uh, riešime teraz uh, áno, to VHO je také kontroverzne tiež, lebo oni raz povedia, že to neškodí, potom povedia, že to škodí a v jednom dokumente píšu jedno, v druhom dokumente píšu druhé, čiže ja som aj napísal jeden článok, že práva ruka nevie, čo robí ľavá, tiež si to nájdú na našej stránke, lebo IROC <clears throat> IRC je tiež jeden, jedna časť VHO, respektíve VHO má <clears throat> mm, založila, alebo jak to povedať, má časť IRC, ktoré je zase na posudzovanie, majú posudzovať <clears throat> rakovinotvornosť rôznych vecí, hej, že tých všelijakých... A tam vlastne je stará informácia, že čím väčšie žiarenie, tak tým viac to hlavne rakovinu spôsobuje. Čiže toto je už... No, ale, ale tú vec uh, VHO to zaradila do skupiny 2B, Čiže v rámci VHO sme dali e, radiofrekvenčnému žiareniu kategóriu 2B, čiže možný karcinogén. A potom VHO zase vydá nejaký článok, kde povie, že to nespôsobuje rakovinu. Tak ako mám tomu rozumieť? To je asi jak pri covide. <laughs> No. no a ešte veľmi rýchlo posluchač spomínal tie Airpody do uší tak e, poslali sme otvorený list e, výrobcom mobilov, pretože sme zistili, že oni nejakým spôsobom e, veľmi obmedzujú také tie jack na slúchadla, takéto okruhle, kde si môžete pichnúť kablikové slúchadla. No sa to volá taký, že jack. Vieš, ano, taká okrúhla dierka. Do telefónu. Hej, hej. No. A teraz, keď si chcete kúpiť mobil, tak veľmi ťažko a veľmi hlboko musíte hľadať, aby ste našli mobil, ktorý má tú okrúhlu dierku, ten jack. Lebo všetky už nejak implicitne predpokladajú, že proste všetci chcú tie Airpody, všetci chcú cez Bluetooth e, sa pripojiť na slúchadlá. A už sa to proste nevyrába, to, ten pôvodný kablikový spôsob tak je to no. tiež také blbé. To je možno aj tou legislatívou, tými normami EÚ a, a širšími týmito normami, že by tam mo, malo byť zakotvené na taká nejaká jednotnosť, keď oni vedeli m, mm, napríklad v prípade C, C-čkového pripojenia mobilov, hej, e, dať tú jednotnosť, tak by mohli aj v tomto no. sa nejako vyjadriť. A kto má záujem si prečítať ten list, tak názov článku je Otvorený list výrobcom mobilov, pomlčka Jack Jack na slúchadlá. Takže máme to medzi našimi článkami. No, Uh -huh. Čo sa týka tých zdravotných dopadov, e, sme prebrali e, všetky aspekty, alebo ešte sú nejaké také ďalšie, uh no, -huh. No, no. ktoré... Môžem ešte veľmi rýchlo, sekundičku, kde to mám, ešte druhý záver tej štúdie STOA totiž bol, že na základe iných 950 štúdí na ľuďoch a 911 štúdí na potkanoch dospeli k záveru, že existuje dostatok dôkazov o karcinogenite u zvierat. A existujú obmedzené dôkazy o karcinogenite u ľudí. To znamená, že ešte nie je dostatok dôkazov pre rakovinu u ľudí, ale že je dostatok dôkazov pre rakovinu u zvierat, väčšinou potkanov. Takže uh, napríklad ja som človek, ktorý keď to škodí potkanom, tak ja viem, že rôzne kozmetiky, rôzne, ja neviem čo, veľa vecí sa študuje na potkanoch, najprv lieky, hej, liečivá, rôzne všetko, čo sa testuje na ľuďoch, sa najprv testuje na potkanoch. A keď teda to robí rakovinu potkanom, tak ja by som bola veľmi opatrná. Akože nepovedala by som, že oh, ff, nevadí a dám si no, tu, sa, tu sa vieme opierať už o Norimberský kódex, ktorý sa veľmi úspešne porušil pri covide po nejakých 80 rokoch platnosti na celej planete. Takže to, to hovorí čo? No. Ako? A, o, o, v akom zmysle Norimberský kódex? Norimberský kódex má tých 10 bodov, ktoré hovoria, čo sa z akých okolností na kom môže testovať, ako sa napríklad no, môžu hej, hej. priniesť farmaka iné látky, ktoré ovplyvňujú človeka z, z zdravotného hľadiska, ako sa môžu testovať a ako sa musia testovať, a tým pádom vlastne človek je chránený e, cez Norimberský kódex tým, na, no, v tom, aby na niekom netestovali niečo, čo môže byť potom pre ňo škodlivé, respektíve nešli netestované produkty, či už sú to takéto, alebo sú to farmaka do obehu, ktoré potom majú zlý vplyv na ľudské zdravie a životy. Áno, len to sa týka klasickej medicíny. A toto, toto Ale ako ja tým chcem no. povedať, že, že toto testovanie, ako si spomenula, e, na myšiach a na potkánoch by sa malo rozšíriť aj mimo tej klasickej farmácie. Možno, že e, je to, je to zaujímavá myšlienka. No Petra, kráti sa nám čas, tak nám skús porozprávať, ešte raz zhrnúť, ako a, e, a kde si vás ľudia môžu nájsť, ako vám vedia pomôcť, ako a, vás môžu podporiť tak eh, ja by som bola rada, keby poslucháči eh, zvážili možnosti svoje a môžu sa hm, stať našimi členmi, byť eh, iba členmi podporovateľmi alebo byť aktívnymi členmi a vykonávať aj nejakú činnosť Taktiež môžu prispieť dvomi percentami. Teraz už máme ten čas, kedy, budú, kedy robia daňové priznanie, takže potešíme sa e, dvom percentám. A veľmi rada budem, ak sa zaregistrujú na Slovlexe a keď budú podporovať naše hromadné pripomienky a ak nás kontaktujú na našej alebo akékoľvek otázky na našej oficiálnej e, e-mailovej adrese, ktorú máme na našej stránke www.elektrosmogazdravie.Sk lomené OZ ako občianske združenie a tam máme všetky kontakty, napríklad predseda je uh, info elektrosmogazdravie.sk A predsednička si teda ty? A, áno. A zároveň si človek, s ktorým sa lúčime v dnešnom dieli radiožurnálu kritického myslenia. A ja ti prajem veľa úspechov v boji proti elektrosmogu a snad sa budeme v blízkej dobe počuť znova. Takže ahoj Petra. Ďakujem veľmi pekne. A s vami, vážení poslucháči, opäť o dva týždne. Do počutia.